Звідки вона могла про це дізнатися? Невже будяк? лише спеціально попереджав. Дивно. А чи знає вона, що і я міліціонер? А вголос промовив Ну, коли ви вмієте по обличчю визначати фах людини, то ви не пересічна фізіономістка. Може, тоді й про мою постійну професію здогадалися. Тобто, звідки мене залучили до проведення у вашому інституті соціологічного дослідження? Ні, того не знаю, засміялася вона. Вже забагато хочете від мене. А де ви працюєте, якщо це, звісно, не таємниця? Яка там таємниця? Але Анатолій примружив очі, наслідуючи секретарку. Але це мій секрет. Еге, забалакалися ми трохи з вами. Так не забудьте ж, будь ласка, сказати про мене Григорію Антоновичу, а я піду. Обов'язково доповім. Ні, про мене вона, здається, не знає. Інакше не говорила б при мені так зневажливо про міліціонерів, міркував Маринич, простуючи коридором. І звідки вона могла дізнатися, де працює кучерявий? Невже Гапан розповів? Де ж він сам просив, щоб в інституті про це не знали. А коли все-таки він, то виходить, дуже довіряє Жанні Іванівні. Тоді, мабуть, мають рацію товариші які твердять про надто великий вплив секретарки на директора. Може, ми самі десь прогавили? Так чи інакше, але слід з'ясувати, звідки вона дізналася. Увагу Маринича привернув прикріплений до стіни аркуш ватману, на якому чорної туші було намальовано руку з витягнутим вказівним пальцем, спрямованим у дальній куток коридора, і напис розмашистим почерком. Увага слабовольних, які не можуть позбутися поганої звички, просить палити тільки в спеціально відведеному місці. Маринич усміхнувся. Він також не може позбутися цієї поганої звички. Намацав у кишені сигарети і попрямував туди, куди вказував чорний палець на лакмані. На сходовій площадці чорного ходу, біля розкритого настіж вікна, диміло троє мужчин. Маринич їх не знав. Один із них з темним ластовинням, на засмаглому обличчі і помітними залисинами на рудоволосій голові, про щось запально розповідав, щоразу поправляючи окуляри. Місто, скажу вам, справляє колосальне враження. Всі будинки з рожевого туху, рожеве місто, які чудові фонтани в центрі. Є чим зачудуватися. Маринич здогадався, розповідає про Єреван позаторік вони з Вікторією та Наталкою були там під час відпустки. Щоб якось прилучитися до розмови, Анатолій попросив прикурити. Оповідач, не обертаючись, подав Мариничу запальничку і далі ділився враженнями. Мабуть, недавно повернувся звідти. На жаль, роботи було там багатенько, вільного часу обмаль, але єванські колеги молодці зуміли багато що показати. І в Ечнядзін повезли і в сховище старовинних книг мати на зводили, і в картинній галереї побував, а ще в музеї Мартироса Сар'яна. Далеко не все мушу сказати до мене дійшло. У Сар'яна маю на увазі. На одному натюрморті, приміром, усе вкупі, і розмальовані тарелі, і домашні капці, і цитрини. До чого воно? Якщо натюрморт, то нехай будуть гарні квіти або фрукти, а на другій картині то просто якісь невиразні плями, годі взагалі розібрати, що там намальовано. Маринич пригадав, як Вікторія захоплювалася тими ж натюрмортами. Він повернув засмаглому запальничку. Спасибі, а я не можу погодитися з вами щодо картин Цар'яна. Той, покручуючи запальничку в руках, скосив погляд на Маринича, а потім, звертаючись до своїх співрозмовників, з уїдливим спокоєм зауважив. А я, здається, нікого не прошу погоджуватись зі мною. Просто ділюся з товаришами своїми особистими враженнями. Це мало означати не до Маринича, мовляв, п'ється. Тож хай не каже будь здоров. До курилки увійшли царик та Нефьодов. Мовчки кивнули Мариничу, запалили сигарети і собі почали слухати ластатого, який розповідав далі. Або бачив ще таку картину того ж Сар'яна константинопольські собаки. По-перше, я особисто не переконаний, що найвище покликання художника це малювати зграю псів, але нехай.